Zainketaren behar moldean eh, sare bat eh, nahi dugu egin, harremanak bultzatu nahi ditugu gazte eta zaharren artean ikusten baitugu uh, eh, iru garren adinekoak uh, bakardadean gertatzen baitira eta ordian loturak eh, nahi ditugu bultzatu uh, belaunaldien artean. Konkriktuki heldua edo um, etxen balinbada bada sahar laguntzaile bat edo sahara uh, bera bera bada. Lan misio bat proposatzen aldu gazte informazio gunean, eta eh, guk gero ahemanetan ezarriko dugu, jarriko dugu eh, gazte batekin eta uda baino aintzinago nahi ginuke uh, zerbitzu uh, hori proposatu. Proiektu importante bat, ordiane, amikuseko jendeari proposatzen nahi duzien zerbitzua, gazteak prez dira olako uh, gauza batean sartzeko? Bai, bai, bai. Izenak jadanik baditugu uh, hainitz uh, izena eman, uh, eman dutenak, orain eh, goitatzen dugu eh, gauzatzea. Gazteak lehen formakuntza hortan ze ikastonalko dute? Formakuntza hortan ikasiko dute nula uh, eh, bat laguntzen alduten. Eta animazio erako ere ukanen dituzte aholkuak. Beren burua uh, nahi duten entzat, posible da izena emaitia gazte informazio gunean, bakarrik emezortzi urte berdira bete ukan. Facebooken badugu hori bat, pija zenbali deitzen dena. Este naz, mailez uh, pij.stpalaies e e e, abildua gmail.com edo uh, telefonaz uh, 0 bost, bost bederatzi, 6 bost, bi sortzi, 6 0.